Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 26, 1498 Inatasan ni Pope Alexander IV ang Italian master na si Michelangelo para gawin ang tanyag na eskultura ng Birheng Maria kalong ang kanyang anak na si Jesus matapos itong ibaba sa pagkakapako sa krus. Ang nasabing obra ay tinawag na piyata at makikita ngayon sa likod ng kanang bahagi ng St. Peter's Basilica sa Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.